Namaz kılmanın haram olduğu üç vakitte Kur'an-ı Kerim de okunmaz mı? Herhalde burada kerahat vaktini kerahat, kastediyor evet. izleyicimiz. Ee, kerahat vaktinde Kur'an-ı Kerim okunabilir mi? Şimdi evet bazı kitaplarda kerahat vaktinde Kur'an okumak caiz değil, mekruhtur deniliyor. Çünkü Kur'an okumayı da namaz ibadetine kıyaslıyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim bütün vakitlerde okunabilir Kerahet vaktinde de okunabilir, kerahet vakti dışında da okunabilir. Yeter ki Kur'an okuyalım, hiçbir zaman onu ihmal etmeyelim, fırsat buldukça okuyalım. Çünkü İnşallah. Allah kelamı bir kimse Allah ile konuşmak istiyorsa Kur'an okusun buyuruyor. Kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Men erade en yetekelleme Allah fel yakra'il Kur'an. Allah'la konuşmak isteyen Kur'an okusun. Bunun hiçbir e, vakti olmaz kardeşim. Fırsat buldukça oku. Allah razı olsun.